Euh, nous nullrambehardet. Deja satisfețuțian, ba se chiar tohoi, și caza et de hein, euh, bon euh, giro humbat, guenartian. gentique autonome soutien personnel à la guise Giosti Maleuskin, uh, eh, bon, eh, nula agitzen den, jentik gehugo, teonik eraiten zin bezala, parizatuik eta jiten eta ber uh, filabait, uh, bas ene ideala gibel bauenen ja satisfet badin, frankotan enuk satisfet elki ene elanen elanetin, bauenen jan, hale, egin de koibena, hanitxe zo hobek egiten hagin, yuken bai denboa mini bat. Mhm. Mena denboa ba denbo habo xe hatxarien. Mm -hmm. Eta gehozte mre usken, galdo zike koi eta hotako ania mini bat frustre bai azken otetan hoxe